50 languages. หกสิบเอ็ด kuuskümmend üks , kuuskümmend üks , ลำดับเลข järgarvud , järgarvud . เดือนแรกคือเดือนมกราคม esimene kuu on jaanuar , esimene kuu on jaanuar เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ teine kuu on veebruar teine kuu on veebruar เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม kolmas kuu on märts kolmas kuu on märts เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน Neljäs kuu on aprill. Neljäs kuu on aprill. เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม Viies kuu on mai. Viies kuu on mai. เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน Kuues kuu on juuni. Kuues kuu on juuni. หกเดือนคือครึ่งปี kuus kuud on pool aastat. kuus kuud on pool aastat. มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม jaanuar, veebruar, märts. jaanuar, veebruar, märts. เมษายนพฤษภาคมและมิถุนายน aprill, mai ja juuni. aprill, mai ยอยูนีเดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคมเซตสเมสกูอันยูลีเซตสเมสกูอันยูลีเดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคมก็เอกซ์สกูอันออกุสต์ก็เอกซ์สกูอันออกุสต์เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน üheksas kuu on september , üheksas kuu on september , เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม kümnes kuu on oktoober , kümnes kuu on oktoober , เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน üheteistkümnes kuu on november , üheteistkümnes kuu on november , เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคมก็ให้ตีสกุมนาสกูออนเดซเซมเบอร์ก็ให้ตีสกุมนาสกูออนเดซเซมเบอร์สิบสองเดือนคือหนึ่งปีก็คือสกูดอนออสตาก็คือสกูดอนออสตากรกฎาคมสิงหาคมกันยายน juuli , august , september , juuli , august , september , ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม oktoober , november ja detsember , oktoober , november ja detsember